Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 4, 1979 Itinalagang Auxiliary Bishop ng Cagayan de Oro si Archbishop Jesus Dosado, CM. Makaraan naman ang dalawang taon, iniluklok siyang obispo ng Archdiocese ng Usamis. Tumagal ng dalawang taon nang tuluyan siyang tanghaling arsobispo. Ang Archdiocese ng Osamis ay naitatag lamang noong taong 1983. Ito ay binubuo ng lalawigan ng Misamis Occidental at lungsod ng Osamis, Oroquieta at Tanggub. Kabilang sa mga suffragan diocese nito ang Dipolog, Iligan, Marawi at Pagadian. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.